بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول المؤلف رحمه الله وأسكنه في مسيح جنانه باب قول الله يا أهل الكتاب المتحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وفيه حديث الخوارج وقد تقدم في الصحيح أنه قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذكر له ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا أكل اللحم وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام إلى آخره باب بأي قرآن شروع يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم اهل کتاب ادعا داشتند یهود که ما تابع ابراهیم نصارا ادعا دارن که ما تابع ابراهیم ملت ما ملت ابراهیم پدر دینی ما ابراهیم. خدا میگه این ادعا نکنید دین ابراهیم چی بود مائل از شرک شما مشرکید شما میگید عزیز فرزند خدا شما میگید عیسی فرزند خدا کجا ابراهیم و کجا دعوت شما دعوت ابراهیم دعوت چی بود توحیدی نه دعوت شرکی دعوت یهودیت و نصرانیت روی چیه شرک و هر کسی دعوتش دعوت ابراهیمی نباشه توحیدی نباشه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه یعنی اونایی که سفیهن و بی اقل و بی خرد و بی درکن اونها هستن که پشت به ملت ابراهیم پشت به دعوت ابراهیم میدن ملت ابراهیمی اون ملتی که مائل و حنیف از شرک و از بدعت و معصیت ولقد في فی الدنیا اون رو انتخاب کردیم برگزیده از در این دنیا از بین مردم و انه فی الاخره لمن الصالحین و در آخرت از صالحینه و در حدیث خوارج میگه قبلا بحث شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان براءت کرد از خوارج که اینها اولیای من نیستن من اولیاء اونها نیستن اینها را دوست ندارم اونها از من نیستن اعلان براءت از رسول الله صلی الله علیه و سلم به نسبت خوارج اولیا اونها من اونها, اونها از من نیستن بلکه کسانی از منن که متقیان از خدا میترسن خوارج متقی نیستن اونایی که تکفیر میکنن اصحاب گناهان کبیره اونایی که مسلمان ها را تکفیر میکنن اسم اسلام را ازشون میگیرن مسلمان ها را میکشن به اسم اسلام اونها اون بی میان میفرمایان رسول الله صلی الله علیه و سلم از من نیستن و همچنین در حدیث انس میگه که اومده اون اصحابی که اون سنفری که یکی گفت من شب قیام میکنم یکی گفت که من روزه میگیرم هر روز یکی گفت من ازدواج نمیکنم اینها رسول در حق اونهایی که این فهم نادرست داشتن این بدعت در دین آوردن رسول الله در شأن اونها چی گفت گفت لکننی اقوم و انام و اصوم من روزه میگیرم تهجد میکنم و ازدواج میکنم و اقصر و اتزوج و اکل اللحم گوشت میخورم فمن رغب عن سنتي فلیس مني کسی که از سنت من هدی من و بش من دور بشه از من نیست خارج، از هدی رسول الله دورن رسول الله از اونها بیزاره چون روش رسول الله صلی اینطوری نبود فلیس منی هر کسی هدیش روشش روش رسول الله نبود اون شخص نمیتونه ادعا بکنه که من روشم روش ابراهیمی روش محمدیه دین در ادعا نیست بگی که من سن قرآن و سنت رو قبول دارم ولی بگم نه این سنت با عقل من جور در نمیاد من قبولش ندارم این دین نیست دینی که تو با عقل خودت بخوای سنت را زیر سوال ببری فتامل، روش فکر بزن إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ صحابي که نخواست ازدواج بکنه رسول الله این چنین سخت وارد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 الدین فلا تموتن الا وانتم نمیرید الا شما این وصیت کی ابراهیم و یعقوب نمیریم الا اینکه مسلمان و تسلیم شده امر خدا و با اسم اسلام از دنیا برید و قوله تعالی ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين مشرك نبو باقي مسلمان بو شموها مسلمان مشي مثل إبراهيم عليه السلام وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاء من النبيين وأنا ولي وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمن والله ولی المؤمنین هر پیامبری از پیامبران لکل نبی ولا من النبی هر کدوم از پیامبران اولیایی دارن از پیامبران محبوبینی دارن رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من از محبوبین کیم ابراهیم اون ابراهیمی که محبوب نزد خداونده و خلیل نزد خداونده خاطر همین خداوند در قرآن این آیه رو میخونه ان اول الناس به ابراهیم نزدیکترین یعنی کسان به ابراهیم کیان کسانی که پیرو شدن للذین تبعوه اونهایی که پیرو کی شدن ابراهیم دین به ادعا نیست دین به شعار دین به چیه به عمل عملت ابراهیمی باشه عملت محمدی باشه قال صلی الله علیه و سلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولا ين... ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم خدا نگاه به شعارمون نمیکنه نگاه به جسممون نمیکنه نگاه به مالمون نمیکنه نگاه خدا به کجاست نگاه به قلبها و اعمال ماست قال وله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض ولي فعن إلي رجال من أمتي حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا من دوني فأقول أي ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثهم أحدث بعدك بعدك إن در شدت الشناعة بدعت بدر بدتر بودن بدعت بر گناهان رسول الله عليه الله علیه كمان في شوي که من بر روي حوز أقوام ميان من اونا را میشناسم از اثار بزرگ که وارد حوزشون بکنم کسانی رانده میشون از روی از کنار من کسانی جدا میشن از اون جمع میگم اونجا ای پروردگار اصحاب منن در روایت اصحاب منن دی یعنی پیروان منن نه اصحاب صحابه منظور که پیروان منن امت امت منن بعد خداوند بهشون میگه اونجا میگه فیقال گفته میشه از رسول الله انک لا تدری ما احدث بعدک تو نمیدونی که بعد تو چه بدعت ها و نوآوری های در دین اون اشخاص داشته این شدت چیه گناه گناه بدعت یا همون جرم بدعت که سبب میشه که در روز قیامت روز محشر از حوض رسول الله محروم و ولهم عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وددت ان قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخوانهم الذين لم ياتوا بعد قال فكيف تعرف من لم ياتي بعد لم ياتي بعد من امته قال ارايت لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهراني خيل دهم بهم الا يعرف خيله قالوا بلى قال فانهم ياتون غرا محجل المحجلين من الوضوء وأنا فرضهم على الحوض ألا ليضادن رجال يوم القيامة عن حوض كما يضاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال انهم قد بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم اینجا بازم همون حدیثه با لفظ رسول الله صلی الله علیه و میگه ای کاش شما میگه ای کاش که من ای کاش که ما برادران خودمون رو میدیدیم میگه ما برادرت میگه نیستیم گفت نه شما اصحاب منی برادران هنوز نیومده بعد رسول الله میگه چطور میفهمی کسانی که برادران ما هستن ولی که هنوز نیومده فرمودن شما چطور اسب پیشانی سفید در بیان اسبا یا اون اسب خودتون تشخیص میدید یا شطور خودتون از بین شطورها میگه منم همینطور میان روز قیامت و چهرهشون نورانی از آثار وضو اونها رو با آثار وضوشون میشناسن کسانی هستن که اونجا از اون حوض من رانده میشون همانطور که اون شطور وحشی جدا میشه از بین شطورها یا اون شطوری که راهش گم کرده جدا شده این شخص جدا میشه من صدا میزنم ای فلانی بیا ولی که به من گفته میشه اینها بدعت آوردن در دین دین تو عوض کردن و میگم سحت خداوند غضب و خشم خداوند بر اینها باد غضب و خشم خداوند بر اینها باد یک مسئله که اینجا در حدیث اینجا یک قسمت اشاره شد در حدیث دیگر اومده در بحث این که برادرانی که رسول الله صلی میگه برادران خدا در جای دیگر اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسانی میان اونها رو ندیدم اجر پنج اجر 50 نفر از شما رو دارن صحابه تعجب 50 نفر از ما این حدیث فضیلت تمسک به سنت شاید صحابه رسول الله در اون موقعی که اسلام نازل میشد در مقابل ریش گذاشتن و دینداری شاید شدتی نمیدیدن مبارزه نمیدیدن ولی الان دینداری مبارزه باش میشه انسان ترک میشه از جامعه انسان شاید به زندان هم میفته به خاطر اون فکرش منشش ریایش روشش خداوند برای کسانی که دینشون آنچنین میگیرن غریبن و متمسک به سنت میشن خداوند این فضیلت رو بر اونها نوشته که پنج اجر 50 تن است اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله داشته باشه حدیث چند تا 50 تا از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قال وللبخاري بينما انا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هل هلم فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنه قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم والقهر ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم اثله إلا مثل همل النعم هم الحديث ولی خب اینجا بحث بدعت نیست بحث ردت است کسانی به جهنم افکنده می شوند مرتد شدن از دین کسانی دیگر هم عذری داشتن که اونها خیلی کمن و عذرشون قابل قبول میشه انسان باید بر حذر باشه از کفر از بدعت از که عقوبت بشه در روز قیامت به خاطر اون گناهانش لهما في حدیث ابن عباس رضی الله عنهما فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب الرقیب عليهم و انت على كل شيء و انت على كل شيء فمیگه رسول الله صلی الله علیه وسلم در اون روز همونطور که اون بنده صالح گفت علیهم شهیدا ما دمت فیهم من گواه بودم بر اونها وقتی که بودم ولی وقتی که رفتم دیگه من گواه اعمالشون نیست که بخوام اعمالشون اصلاح بکنم یعنی نمیتونه رسول الله صلی الله علیه و اون اشخاص رسول اینجا عذر داره میاره که اونها دیگه نمیتونه در حق اونها شفاعت بکنه یعنی توبه حجاب میشه وارد حوض پیامبر نمیشن رسول الله صلی الله علیه و در حق گناه شفاعت هم نمیتونه بکنه در صورتی که در حق گناهکار رسول الله صلی الله چیکار میکنه شفاعت میکنه این آیه و استدلال ابن عباس دلالت بر چیه حجاب شفاعت از رسول الله صلی الله علیه و نسبت اهل بدعت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و محروم میشن قال وله عنه مرفوعا ما من مولود إلا يولد ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم قرأ أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها متفق عليه فترة الإسلام فترة الفوق النابع ما هستیم که فطرت رو عوض میکنیم شیعی میکنیم سنی میکنیم یا مثلا ما هستیم که تغییرش میدیم بر اون مذهب مسلک خاص ما هستیم عوض میکنیم بر اون مسلک روش ایده خاص اینجا هست که این اشاره این حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اینکه انسان تحت تاثیر اون تغییراتی که روش شده واقع نشه بلکه خودش رو اصلاح بکنه دنبال اصلاح خودش باشه مثال چی رو میزنه رسول الله صلی الله علیه و مثال حیوان حیوان که به دنیا میاد کما تنتج البهیمه بهیمه جمعا حیوان که به دنیا میاره حیوان سالمیه ولی این ما هستیم که گوش رو میبریم بینی رو میبریم ای مؤمنین گوشاتون بریده نشه ای مؤمنین چشاتون کور نشه حق را ببینید بشنوید دنبال باشید خودتون را اصلاح بکنید فطرت یه چیزی که قابل تغییر نیست خداوند بهتون مرامی داده بهتون قدرتی داده که بتونید حق را از باطل تشخیص بدید شما این قابلیت و این اهلیت این نعمت خدا بر ما هست این از فضیلت اسلام که خداوند این فطرت انسان موافق اسلامه انسان میتونه بدعت را از غیر بدعت تشخیص بده اسلام را از غیر اسلام تشخیص بده قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول عن الخير وأنا أسأله عن الشر شر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل من بعد هذا الخير من شر حذيفة بن من سؤال الشر من كلام تستعطي كتو شر بيفت فميقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم الان خیره بعد از این خیر شری هست گفتن رسول بله گفت بعد از این شر خیری هست گفت بله هرچند که در اون خیریت بود اومد درش عثمان کشته شد اومد درشی تاریکی اومد اختلاف اومد بعد گفت رسول گفت اون اینجا به حذیفه میگه که یا رسول الله یک ناخالصی گفت گفت اول خیر بعد شر بعد شر دوباره خیر میاد ولی در این خیری هم ناخالصی هست دخنی هست ناخالصی هست این ناخالصی چیه میگه قوم یستنون به غیر سنتی اقوامی که هدیشون سنتشون غیر از سنت منه و یهدون به غیر هدی هدایت راهشون راه غیر از منه تعرف منهم و تنکر میبینی و انکار میکنی یعنی میفهمی که اینها راه روش راه روش رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست کسانی که دور قبر مرده میچرخند جلو میرم رکوع بعد عقب میام دند عقب خوش میاد این هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم روش این رسول این کار انجام میداد وقتی میره میرفت قبرستون یا میره قبرستون بعد گریه میکرد دعا میکرد در حق مردگان رسول میرفت قبرستون دعا میکرد انتم مسابقون و نحن لاحقون یغفر الله لنا و خدا مو شما رو بیامرزه محتاج اون بنده خدا دیر خوابیده دعا میکرد براش نرفت نمیرفت توسل بجویه غیر هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم قلت فهل من بعد ذلك الخير من شر بعد از این خیریت شری هم هست قال نعم فتن عمیه و دعات علی باب جهنم فتنه تاریک دعوتگرانی بر سر جهنم من اجابهم الیه قذفه بیا کسی استجابت بکنه حرفشون رو گوش بده تو جهنم بر حذر باشید هر دعوتگری بر حق نیست فریب در این که این داعیه هست این خوب حرف میزنه این حرف زدنش قشنگه گول قشنگی کلام نخورید نگاه بکنید این شخص با چه دلیلی داره حرف میزنه اون دعوتگر شاید تو را در جهنم بندازه برحذر باشی با خاطر همین که رسول الله توصیه همیشه میکنه به توصیه بزرگان علیکم بالاکابر همیشه به بزرگانتون بچسبید به علمای بزرگتون بچسبید و برحذر میداشن از اساغر اونایی که کم سن سال و کم علم بودن نگاه بکنید که علمش واسقه بن لادن فارغ تحصیل آمریکاست علم مهندسی خونده ابن باز عالم شرعه قاضیه درایت در نسبت به قرآن و سنت ما باید راه رو راه کدوم باشیم از کدوم یک دین و ما بگیریم از ابن باز یا بن لادن از کسی که علم شرعی خونده درایت نسبت به قرآن سنت داره یا کسی که درایت نسبت به مهندسی داره و حساب و کتاب و ریاضی داره بیشک اون کسی که درایت به قرآن و سنت داره چی خونده بن لادن از علم شرعی علم دینی این کسی که سنی و عمری ازش رفت در علم شریعت و اون کسی که زیر دست علما تربیت نشده و ننشسته اینو با در نظر باشیم دینمون رو از هر کسی نگیریم قال صفهم لنا صفتشون بگو قوم من جلتنا و بأشخاص به اشخاصی همین مثل خودمون هم پوست ما زبانشون هم مثل ما قلت یا رسول ما تأمرون یدرکنی ذلك شکار بکنم اگر اینها اومدن یعنی اینها بودن قال تلزم جماعت المسلمین امام ملتزم باش به جماعت مسلمان یعنی يعني بیعت تو نشکن اون امامت بچس بیعت تو خورد نکن قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام جماعة جماعتی امامی قال فتعزل تلك الفرقه كلها ولو ان تعض على اصل الشجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك اگر جماعتی نبود امیری نبود امامی نبود میگه کل فرقه ها رو رها کن کل فرقه ها رو رها هر چند که اگر مجبور بشی چی ریشه درخت بخورید تا اینکه مرد بیاد به سراغت قال وزاد مسلم ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال و معه نهر و نار سپس میگه بعد از اون دجال میاد همراهش رود و آتشیه فمن وقع في ناره وجب اجره وحط عنه وزره من وقع في نهره وجب وزره وحط اجره یعنی کسی که او را در جهنمش میافکنه سبب میشه وارد بهشت خدا بشه و کسی که در بهشت خودش دجال وارد میکنه اون بهشتش جهنم خداونده یعنی بر حذر باشید تابع دجال نشید تابع دروغگان نشید دروغگان شما رو به جهنم نیندازن قلت ثم ماذا قال هي خیام الساعه سپس بعد از اون چیه گفت قیامت بعد قومش قال ابو العاليه تعلموا الاسلام فاذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه اسلام رو یاد بگیرید اگر یاد گرفتید خوش به اسلام ندید و علیکم بالصراط المستقیم بچسید به صراط مستقیم فانه الاسلام اون اسلام صراط مستقیم قرآن و سنت ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا از قرآن و سنت دور نشید براس و علیکم بسنت نبیکم و ایاکم هذه الاهواء بچسبید به سنت رسولتون پیامبرتون صلی الله علیه و سلم و برحذر باشید از بدعت ها تامل کلام ابو العالیه رحمه الله نگاه کن دقت کن در کلام این تابعی بزرگ ابو العالیه هذا هذا ما اجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الاهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الاسلام وتفسير الاسلام بالسنه والاسلام این چیزی که الان ابو العالیه داره بهش اشاره میکنه اون کسی که عالم اون زمان خودش بود ما را چگونه برحذر میشمونه از بدعت ها از اهوا و اسلام را تفسیر به سنت میکنه و سنت را به اسلام یعنی اسلام همون سنت و سنت همون اسلام و ترسش و خوفی على اعلام التابعین و علمائهم من الخروج عن السنه والكتاب میترسید از اینکه بزرگان تابعینی که با صحابه نشستن در بدعت بیفتن دیگه چه برسه من و شما باید بترسیم از بدعت همونطور که ابراهیم از شرک میترسید و دعا میکرد و جنوب و بنی ان نعبد الاصنام باید بر حذر باشیم بترسیم یتبین لك معنى قوله اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین اسلام تسلیم به خداوند و قوله بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقوله ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه واشباه هذه الاصول الكبار التي هي اصل الاصول والناس عنها في غفله اصل اصول موجودی چی گفت حکومت اسلامی اصل اصول چیه صراط مستقيم اسلام و تمسک اصل اینه اصل اصل چیه رفتن و پا جای پا گذاشتن بر پای رسول الله صلی الله علیه و سلم راه رو به راه رسول الله شدن اصل اینه عبادت کردن خداوند چنانچه خداوند رسول الله صلی الله علیه و یاد داده اصل اینه نه اصل این که ما حکومتی تشکیل بدیم بلکه حکومت چیه فرع اصل اصول چیه اصل اصول تمسک به هدی رسول الله و هدی پیامبران خدا بر روش اونها بودن ولی که مردم از اون غافلن و الناس عنها فی غفله مردم از اون غافلن و به معرفتی یتبین معانی الاحادیث فی هذا الباب و امثالها یعنی با شناخت این میتونی این مسئله رو درک بکنید و اما الانسان الذي يقراها واشباهها وهو آمن مطمئن انها لا تناله ويظن ويظنها في قوم كانوا فبانوا امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون میگه که اون کسی که میخونه اشباه این نصوص بهش عمل نمیکنه فکر میکنه که در امانه خودشو در امانه از مکر خدا از بدعت و از گناه میدونه میگه این شخص از کجا معلوم که در اون خودخواهان و مغروران این وارد نشه که دچار عج شدن که خودشون رو در امن شمردن ولی که در گمراهی بودن کسی خودش رو میگه خدا در قرآن میگه کسی خودش رو در امان از گمراهی نمیدونه مگر ظالمین فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون کسی خودشو در امان میدونه که در خسران و زیانه بخاطر همین ابراهیم خودشو در امان خودتو در امان ندون نگو که من بر حقم من تمام نجات یافتم خیر هر لحظه شاید گمراهی در انسان بیاد رسول الله هم میترسید اخوه ما اخاف علیکم الشرک الاصغر از شرک اصغر میترسید از بدعت میترسید بر امتش وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذا هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ابن مسعود رضي الله عنه میگه خطی کشید و خطهای چپ و راست اون خط راست خطهایی کشید به غلهاش گفت که این صراط مستقیم هذه سبل این راههای غیر مستقیم راههای شیطان و این راه چیه صراط مستقیم این آیه خدا ان أيوة هذا صراط مستقیم راه مستقیم یک راهی و دیگر راه راهی گمراهیه قال باب ما جاء في غربة الاسلام وفضل الغرباء فضل الاسلام آه، فصل غربا اونهایی که غریبن و در اون غربت دین تمسک به سنت میکنن سنت با بر سنت چنگه میزنن اونهایی که غریبن در میان مردم و قول تعالی فلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقیه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم عند کسانی که امر معروف نهی از منکر بکنن شما از اونها باشید اونها هستن که اهل نجات اونها هستن که خدا دشون اعلان رضایت میکنه و عن رضی الله عنه بدا الاسلام غریبا غریب غریبا کما بدا فطوبه للغه همونطور که اسلام غریب بود اول که در مکه اسلام هم همونطور غریب میشه همونطور مسلمان شکنجه میشه رواه مسلم ورواه احمد من حديث ابن مسعود وفيه قيل ما الغرباء قال النزاع من القبائل غرباء كيان که از بين قبائل تک افتادن وفي روايه الغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس که اصلاح میکنن در حين فساد امر معروف از منکر میکنن تحذير میدن از بدعات از معصیات از گمراهی ورواه احمد من حديث سعد بن ابي وقاص و فطوبة فطوب یوم للغرباء اذا فسدنا توبا کجاست بهشت خاصي جاي خاصي در بهشت مالكي إن طوبة غرباء اونایی خريبا غریبن اصلاح مكان الحين فسدنا اصلاح بر رسول الله هم چنانچه رسول الله اصلاح کرد اونها اصلاح ولا ترمذي من حديث كثير من عبد الله عن ابيه عن جده فطوبة للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي من سنتی افساد شده خراب شده اینها میان اصلاح میکنن اینها چی هن؟ اونهایی که سنت رو زنده میکنن اونهایی که بخاری و مسلم رو بر سر چشم میذارن اینها هستن که غریبه و اینها هستن که خداوند توبا و این بهشت برین و این بهشت خاص رو بر اونها نوشته و گذاشته قال عن ابي اميه قال سالت ابا ثعلبه الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم کسانی که وردي به فکر خودتون باشید کسانی گمراه شدن به شما آسیبی نمیرسونن قال اما والله لقد سألت عنها خبیرا یک شخص دانشمندی از این مسئله او را پرسیدن از این آیه سألت عنها رسول الله صلی الله علیه و از رسول خدا و شخصی که میدونست حقیقت این آیه فقال صلی الله علیه و سلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهوى مطبعا والدنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بنفسه توضيحش من رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم امر بنو از منکر کن هرگاه خصاصت و بخل دیدی هوا و هوس دیدی دنیا دیدی که بر اشخاص غلبه کرده هوا و هوس دنیا غلبه کرده و هر شخصی به رأی و نظر خودش مستبده مستبد به رأی خودشه میگه اونجا هست که انسان باید به فکر خودش باشه که نفسه و که به نفسه اونجا هست که به فکر خودت باش چون اونها دیگه هوا و هوس چششون رو کور کرده و دع عنک العوام عوام رها بکن چون عوام تابع شدن، اون جهالی که فتوا بهشون میدن فین من ورائکم ایام ایام در پی شما در پی آمد شما ایام صبر ایام الصبر فیهن مثل قابض على الجمر روزهای خواهد اومد کسی که دینش رو قبضه بکنه مثل که اخته اخگر آهنی به دستش گرفته زغال رو به دستش گرفته دین سخت میشه و یک مسئله هست اعجاز اینجا انسان اگر سفت و سخت گرفت اون اختر چی میشه اون زغال چی میشه خاموش میشه بس محکم بگین ابو هم رسول میگه عبد علیها بالنواز النای آسیاب محکم بچسید قوی ترین عضو در انسان کجاست میگن عضلات فک باید محکم بچسبیم اگر محکم نچسبیدیم رها میشیم ول میشیم اون ریسمان از دستمون میفته باید به بحبل الله بچسبید باید بچسبید به ریسمان خدا قال للعامل فيهن اجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم اجر اونها کسانی که میان اجر چقدر 50 تن از شما رو داره بخاطر شدت مشقتی که میبینن در عمل قلنا منا ام منهم قال بل منكم یعنی 50 اجر 50 تن از شما اصحاب رو داره رواه ابو داود و ترمذی و رواه فروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظ إن من بعدكم أيام للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ثم قال أنبانا محمد ابن سعيد أنبأنا أسد قال نا سفيان بن عيين عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إن إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش الآن شما روی بينه ودليل دلیلی هستید از امر معروف از منکر میکنید جهاد میکنید اون بی عقلی و بی خردی که خواهد اومد هنوز نیومده اون اون سکر و اون بیخردی که از جهل و از حب دنیا وقتی که انسان خوش به قرآن و سنت بده میشه در جهل میفته بس تحولون عن ذلك فلا تأمرون فلا تأمرون بالمعروف یعنی حال شما عوض میشه جایی میرسه که دیگه شما امر معروف از منکر نمیکنید ولا تجاهدون فی الله و جهاد هم نمیکنید و تظهر فیکم السکرتان با اون دو تا بیخردی در شما رخ میده از حب دنیا و جاهل فالتمسك يومئذ بالكتاب والسنة انروز روز به بقرآن بچسبی؟ و سنت له اجر خمسين ان وقت اجر پنجاه تن از صحابه رو داره قیل منهم قال بل منكم بلکه از شما صحابه ولو باسناد عن المعافر قال قال رسول طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يتركوا ويعملون يعملون بالسنه حين تطفأ وقتی که نور سنت خاموش میشه اینا میان نور سنت را روشن میکنن پس جز کسانی باشیم که نور سنت را روشن میکنن و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بکنین چه روزه ها و چه اعتقادها و چه رفتارها و منش چه در رفتار مسلفی باشیم سنی باشیم چه در افکارمون و چه در عباداتمون چه در سنت ها و نوافلمون چه در فرضمون مواظبت بر نمازهای فرض در همه چیزمون سنی باشیم متمسک به سنت و راه روش رسول الله باشیم آخرین باب باب التحذير من البدع حذر داشتن از بدعت ها عن العرباض بن رضی رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله موعظه بلیغه، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب رسول الله موعظه داد پند اندرزی داد چشما به اشک ریختن قلنا یا كأنها موعظه مودع مسكين موعظه و وفان و برای وداعت از میان ما بری فوسنا ما بسياتكم بعد از این پان قال أوسيكم بتقوى الله عز وجل به يقضى خدا و پرهیزگاری شما را توصیه میکنم و سمع و طاعه سمع و عليكم از و انت امر عبد هرچند که اون حاکمتون برده باشه رسول الله صلی الله علیه و مدخلی نبوده جامی نبود همین که اسم سمع و طاعت اومد از حاکم فورا میگن این مدخلی این جامیه همین که بحث تکفیر نکنید یعنی تو مدخلی جا یعنی طورا یعنی جواب چند تا حدیث داشتیم در سمع طاعت همش احادیث در سمع طاعت از من که نیست از رسول الله صلی الله علیه و نه کمی و نه داریم یعنی اون چیزی که ائمه به الله، و این حدیث را با اسناد داره اینجا امام حبوها داره نقل میکنه وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا کسی السماء از باشه اختلافات زيادة میبینه و باید چیکار بکنید در اختلافات الان اختلاف هست نه یکی جماعتیه یکی فلانه یکی اینطوری یکی اونطوریه چیکار باید بکنیم یکی صوفیه یکی قبوریه یکی مرده مرده رقایی که ماتریدی یکی اشعری چیکار بکنید اختلاف قال فعليكم بالسنة وسنه القلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد عليكم سنتی إيه سنت من و سنت خلفای راشدین بچسبید با دندانهای آسیا و ایاکم و محدثات الامور و برحذر باشید از محدثات فان كل بدعه ضلاله چون هر بدعتی گمراهیه و هر گمراهی کجاست کل بدعه ضلال و کل ضلالت فنا یعنی چه دخالت مخلد یعنی کسی بدعت بود در دین نه به اندازه اون بدعتش گناه میبینه و از شفاعت محروم بشه و ورود به حوزه. رسول الله صلی الله این گمراهیه در مقابل بدعت این عقوبت استحذیره تحذیر هشدار عقوبات سختی در قبال چیه بدعة موارد عليه والحذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها هر عبادتك أصحاب رسول الله جمدان عبادت نكني خدا ربا فإن, أول فإن الأول لم يدع للآخر مقالا يعني اون اولیها السابقون السابقون بودن کار خير نبود مگر قد گرفتن فکر نکن از اونها تو بهتر عمل میکنی ابن مسعود رضی الله عنه وارد مسجدی میشه میبینه اشخاصی حلقه زدن سنگ میشمارن تسبیح میشمارن سبحان الله میشمارن الحمدلله و گفت چیکار داری میکنی ما تسبیح میگیم تسبیح میگه بده که تسبیح بد نیست اگر این کار کارتون خوب بود که صحابه پیشی میگرفتن نگاه کنید چه استدلال میگه اگر خوب بود صحابه پیشی میگرفتن چرا چون خداوند در شأن اونها میگه چی سابقون السابق اونها اهل سبقت بودن کاری نبوده خیر بوده مگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و بهش بهشون گفته و انجام دادن رسول الله صلی میگه خیر کار خیری نبوده مگر اینکه من بهتون گفتم فاتقوا الله يا معشر القراء قراء برحزار باشید وخذوا خودو من كان قبلكم راه في شنيان بگیر رواه ابو داود وقال الدارمي اخبرنا الحكم بن المبارك انبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت ابي يحدث عن ابيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه میگه ما بن مسعود بودیم رفتیم نماز الصبح بعد میگه ابو موسى الأشعري اومد فقال أخرج إليكم عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا وقتك يا عبد الرحمن عبد الله المسعود مات بعد ذلك ابو موسى أشعري ومات نشاسي میگه از خونه ومات فقال له ابو موسى ابو موسی عبد الله عبدالله بن مسعود عبد الرحمن عبدالرحمن عبد الله بن مسعود چیه ابو الرحمن قال اني رايت آنك في المسجد امرا انكرته ولم ارى والحمد لله الا خيرا قال فما هو من چیز خوبی در مسجد دیدم گفت و انکارش کردن گفت چی چیزی دیدی قال فقال إن عشت فستراه أجر زندبشمي قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون أسر قوم دينا عبد الله بن مسعود دينا حلقه حلقة زدان در مسجد منتظر نمازا في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى هل كنتم سنجي بداس قرفتن تسبيح مقام فيقول كبروا ما فيكبرون ما فيقول هللوا ما فيهللون ما فيقول سبحوا ما فيسبحون مئة صد سبحان الله صد بار الحمد لله سنج شماره صد بار قال فماذا قلت لهم چی گفتی بهشون به قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك چیزی بهشون نگفتم و منتظر رأیت و نظر تو بودم قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم بهشون ای کاش میگفت یعنی که گناهان خودشون رو میشمردن به جای اون تسبیحات و ضمنت لهم ان لا يضيع ان لا يضيع من حسناتهم شيء و تضمین میکردی که حسناتشون هذا شيء كان نمشي ثم مضى ومضينا سبس رافت ورافت حتى اتى حلقه من تلك الحلقة ترى اونجا برفتیم با هم وابن مسعود وارد مسجد شدیم اون حلقه ردي فوقف عليهم اونجا فقال ما هذا الذي اراكم تسمعون شيء قال يا ابا عبد الرحمن حسن عد بها التكبير والتهليل والتسبيح تسبيح سبحان الله الحمد لله الله اكبر مني قال فعدوا سيئاتكم قلنا گناهانتون رو بشمارید فانا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء من تضمین میکنم که حسنات شما چیزی کم نشه گناهانتون رو بشمارید قال ويحكم يا أمة محمد ويحكم وای بر شما ای امت محمد ما اسرع هلاکتکم چقدر سریع هلاک میشید در هلاکت میفتید در بدبختی میفتید هؤلاء الصحابة نبيكم متوافرون اصحاب پیامبرتون زندان زیادن و هذه ثيابه لم تبل لباسش هنوز کهنه نشده و انیته لم تكسر ظرفاش نشکسته والذی نفسی بیده انکم لعلى ملة هي اهدى من ملة محمد او مفتتح باب ضلال او آه، شما از امت محمد بهتری یا در گمراهی رو باز کردید قال والله یا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير ای عبد الرحمن ما قصد خیر داشتیم جز قصد خیر قصد دیگری نداشتیم قال و کم من مرید للخير لا يصيبه چقدر کسانی هستن میخوان کار خیر انجام بدن ولی اشتباه انجام میدن برخلاف هدی رسول الله صلی الله علیه و قال ان رسول الله حدثنا ان قوما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيم اقوام رسول الله خبر داده که میان قرآن میخونن ولی درکش نمیکنن از حلقشون از و پایینتر نمیره یعنی قلبی که محل درک قرآن به اونجا نمیرسه که درکش بکنن فقط ظاهر قرآن رو گرفتن مثل قبلا اشاره کردن مثل فلا و ربک لا یؤمنون که نفی ایمان رو گرفتن نفی اصل ایمان خب اینطوری نیست شأن نزول داره باید درست قرآن رو بفهمی اینجا نفی اصل ایمان نیست صحابه اینطوری نفهمیدن تابعین اینطوری نفهمیدن ائمه اینطوری نفهمیدن قال و ایم الله ما ادری لعل اکثرهم منكم ثم تولا یعنی اونهایی که میان و قرآن از حنجرشون پایین نمیره شاید از شماها باشه قال فقال عمرو بن سلمه رأینا عامه اولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان کسانی که اینا در نص حلقه داده جز کسانی بودن این بدعت از اینجا شروع شد از سنگ شمردن کسانی بودن که در جنگ نهروان با خوارج ما رو میکشتن والله المستعان و علیه التقلان صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين